บุ๊กทูหกเชสชิสอ่านและเขียน Читање и пишување. Читање и пишување. ผมอ่าน Јас читам. Jaz čitam. ผมอ่านจดหมาย Jaz čitam една bukva. Jaz čitam една bukva. ผมอ่านคำศัพท์ Jaz čitam eden zbor. Jaz čitam jedan zbor. ผมอ่านประโยค Jaz čitam една rečenica. Jaz čitam една rečenica. ผมอ่านจดหมาย Jaz čitam едно pismo. Jaz čitam едно pismo. ผมอ่านหนังสือ Jaz čitam една knjiga. Jaz čitam една knjiga. ผมอ่าน Jaz čitam. Jaz čitam. คุณอ่าน Ti čitaš. Ti čitaš. เขาอ่าน Той čita. Той čita. ผมเขียน Jaz pišuvam. Jaz pišuvam. ผมเขียนจดหมาย Jaz pišuvam една bukva. Jaz pišuvam една bukva. ผมเขียนคำศัพท์ Jaz pišuvam eden zbor. Jaz pišuvam jedan zbor. ผมเขียนประโยค Jaz pišuvam една rečenica. Jaz pišuvam една rečenica. ผมเขียนจดหมาย Jaz pišuvam едно pismo. Jaz pišuvam едно pismo. ผมเขียนหนังสือ Jaz pišuvam една knjiga. Jaz pišuvam една knjiga. ผมเขียน Jaz pišuvam. Jaz pišuvam. คุณเขียน Ti pišuvaš. Ti pišuvaš. เขาเขียน Той пишува. Тој пишува.